Arratxeko seietan bildu dira bergoita amar bat pertsona eraso sexisten kontra ez errateko zutik kolektiboko amaia fontanekin mintzatu gira entzuten dugu. Ba, behar da urtero vigilentzia eh, edo behak eh, protokolok bat emaiten dugu. La, eh, lehenik egiten dugu protokolo bat justu festetan eraso sexistarik ez dugula onartzen erraiteko, baina ondotik ere biztanda seitzen dugula behak eta hori eta urtero urtero mareruski badakigu badirela uh, eraso sexistak eta uh, besteaz beste mareruski ere bortxaketak. Horten, beste urtetan bezala, ala izan da badira beraz planta ofizialak, aurten badakigu bat bederen badera eta gainerat gertakizun uh, uh, okazgarriaz eta badakigu uh, akizen atseman dutela neska bat, baionako festetan zena eta beraz ez dakigu egertatu zaion, atsemaiteko berriz akizet, baina bortxak eta planta ekarri du. Beraz bada, planta hau bederen, bihar jakinen dugu gehiago baden, baina badira ere badakigu uh, emazte batzuek, eh, ez bada anitzek, uh, jasatzen dituztela ere uh, bortxak eta ba ez dituztela plantak ekartzen. Eta hori ere nahi dugu gaur egan, bada bat ofiziala, behar bat pixkat gehiago, bizpailu, baina badira segur gira badirela gehiago, eta horiek ez direla uh, ausartzen planta ekartzerat. Eta bortxaketetaz aparte ere, badakigu festetan, eraso sexistak badirela molde desberdinetakoak. Iraindak, uh, uh, eta abar. Eta hori nahi dugu azpimarratu, bai festetan, eh, eraso sexistak molde anitzak, hartzen dituztela, eh, eraso sexistek, eta ere ondotik nahi dugu behiz ere erran, festak bukatuak dira, baina beti hor gira, salatzeko hori eta seituko dugula horren salatzen. Pentsatzen dugu, ez dugu dudarik bere itzabeteko duela, eh, guk ez dugu ikusten nolaz eh, elitaken posible eta guaitatzen dugu beda, ere uh, gure uh, elkarretaratzera horbitzea, behar ba bat edo bi ikusiko ditugu, kontsailari bat edo bi, eta uh, e, gali iten ere etxerat, jakinez hainbat urrat izan direla, azken amar urta hauetan, azken aberaz parte zibila bezala ikartzea, temaitea, baina uh, badakigu, oino lananitz badogula elgarrekin egiteko. Elkarretaratzea horretara urbildu ziren, baionako bi asuanta, Martin bizota garapen irankogaren asuanta eta bestalde Jerome Ager, elberritasuna eta diskriminazioen kontrako asuanta entuten ditugu. quelque chose a changé, ce qui a changé avant tout, c'est les mentalités. Zerbait aldatu behar bada pentsaerak dira. Orain badu ameka urte prebentzio kanpainak egiten ditugula horren aldatzeko, bi urte lan egiten dugula elkarte feministekin, baionako erriak ere prebentzioa egiten du mezu batekin, elgarrekin bagoaz, elgarrekin sartzen gira. Prevention avec le slogan euh, on part ensemble, on rentre ensemble. C'est un message si je peux le faire passer. Mezu hori horretara zinaiko nuke, oraino, bestazaleai, gazteai eta zaharragoai ere, Horrekin, oi eskeri guziak saiesten alko genituzke besta garaian, maleruski uste dut bortxaketaren fenomenoa ezin dela kontrolatu eri diren gizoneta zari baikira. Biol, zena fenomen ki kobet moan kontrola, paske la, je pense, konzadrez a des hommes ki son malade. Malorezuman, d'abor la prevenzion... Uh... n'empêche, euh, ne peut pas permettre. Maleroski prebentzioak ezin du zero arriskua segurtatu. Uste dut segitu behar dela horren kontra borrokan, baina egun batez bukatuko dela ezin dut irudikatu, hasteko ez ni bizina izeno. J'ose même pas l'imaginer en tout cas pas de mon vivant. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé dans les fans. de Entzuten dugularik egertatu dena, fanzonetan, munduko okupa garaian, uste dut gure gazetasunan baino gaizkiago tratatuak girela emazteok gaur. Iduritzen zait, larogoi garen amarkadan mugimendu feminista handien garaian, espazio publikoa idekiago ginuela. Euh, L'espace public nous était finalement plus ouvert qu'il ne l'est maintenant. Alors c'est sûr qu'il faut absolument continuer et poursuivre. Chez chez segitu berdela malerushki maleruski itzordu et eta alkolak desenibitzen ditu batzu eta normalki beren buruari debekatzen dutena oraino laguntzen dituela egiten. Eta mementu hortan, katastrofikoa den izaeraren galtze bat gertatzen da. À ce moment-là, il y a une perte du surmoi qui devient assez catastrophique.